บุ๊กทูแปดสิบสองอชตัวนสเดชมดงอดีตการสองไพรตสดงแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหมอ r ร u ต u r ė j a i i š k v ว e s t i g r e i t าป ą p าลบา แล้วคุณต้องเรียกหมอไหมอาร์ตูตูรีอิชควีสติกีดิโตยาแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมอาร์ตูตูรีอิชควีสติโพลิซียาคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับอาริยูสตูริตเทลโฟโนนูเมรีคาติกอาชิตูเรียอ คุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Ar jūs turite adresą? Ką tik aš j ช t ตูเรย u คุณมีแผนที่เมืองไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Ar jūs turite miestų planą? า ą า i k aš jį turėjau. เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ครับ Ar jis atvyko atėjo laiku? Jis negalėjo atvykti ateiti laiku. เขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบครับ Ar jis rado kelią? Jis negalėjo rasti kelių. เขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจผมครับ Ar jis tave suprato? Jis negalėjo mane suprasti. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับคุณเดลตุน g ก l ė j a อดวิก k t อ a ตเตเล l a ทำไมคุณหาทางไม่พบครับคุณเดลตุน g ก l ė j a รัสติ i k e l ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับคุณเดลตุน g ก l ė j a โยสุปรัสต์ผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ aš negalėjau atvykti laiku, nes nevažiavo autobusas. ผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Aš negalėjau rasti kelių, nes neturėjau miesto plano. ผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป Aš negalėjau jo suprasti, nes muzika buvo tokia garsi, triukšminga. ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ Aš turėjau važiuoti taksi. ผมต้องซื้อแผนที่เมือง Aš turėjau nusipirkti miesto planą. ผมต้องปิดวิทยุ Aš turėjau išjungti radiją.